Leiers wou vir Jezus laat doodmaak, maar hulle kon nie sê hoekom hulle dit wou doen nie. Hulle het toe vir Pilatus gevra om te sê dat die soldaten vir Jezus moet doodmaak. En nadat die jode en hulle leiers alles gedoen het wat daar in die Oud Testament geskryf is oor Jezus, het vrienden van Jezus om afgehaal van die kruis en hulle het om begrawe. Maar God het vir Jezus wat gesterf het, weer laat leven. Jezus het in een lang tijd verschillende malen verskyn aan die mensen wat saam met hom van Galilea naar Jerusalem gegaan het. Heel die mensen is nou Jezus' getuies bij die volk, en ons brengt vir julle die goede boodskap oor die dingen wat God voor ons voorouders beloven het. God het nou gedoen wat hij beloven het, hy het dit gedoen voor ons wat die nageslag van ons voorouders is. Hij het dit gedoen toe hy vir Jezus wat gesterf het, weer laat leven het, soos daar in die tweede psalm geskryf is, Jy is my sien, ek is van vandaag af jou vader. Ons wil ook vir jullie die goede boodskap brengen dat God voor Jezus wat gesterf het, weer laat leven het en dat Jezus niet weer zal sterven. nie. God het het so in die Oud Testament gesê, Ek sal vir jullie die dinge gee wat ik voor David beloof het, en jullie moet weet dat die dingen wat ik beloof het, waar is. Daarom sê David ook in een ander psalm, Ek is aan u gewijd je zal mij niet laat sterf nie. David het sy mense gedien soos God besluit het, en toe het hy gesterf. Hulle het vir David begrawe by sy voorvaders en daar het niks van hom oorgeblij nie, sy lichaam het stof geword. Maar God het vir Jezus wat gesterf het, weer laat leven, en sy lichaam het niet stof geword nie. Vrienden, Jezus het dit alles gedaan, en daarom moet jullie weten dat ons vir kan preek dat God zondes vergeven. Die wette van Mooses kon jullie niet vrijspreek nie, maar God vergewe ook al hierdie sondes. En God spreek elkeen vrij wat in Jezus gloe. Jullie moet nou oppas dat die dingen wat die profete gesê het, nie met jullie gebeur nie. Hulle het gesê, jylle wat denk dat die Heere nie belangrijk is nie, jylle moet kyk na wat zal gebeur, jylle moet verbaas wees en verdwijn want ik zal nou iets doen, iets wat jullie niet zal gloe wanneer iemand dit vir jylle vertel nie. Terwijl Paulus en Barnabas uit die synagoge gegaan het, het die mense hulle gevra om op die volgende sabbatdag weer oor hierdie dinge te praat. En toe die vergadering in die synagoge klaar was, het baie van die jode en die ander mense saam met Paulus en Barnabas gegaan. Die ander mense het vir God gerespekteer omdat hulle die jodese godsdienst aanvaar het. En Paulus en Barnabas het met hulle gepraat en vir hulle gesê hulle moet aanhou om te glo in die boodskap van Godse genade. Die volgende sabbatdag het amper al die mensen in die stad saamgekom om te luisteren naar die boodskap van die Heere. Toe die jode die baie mense sien, was hulle baie jaloers. Hulle het sleg gepraat van Paulus en hulle het elke maal met hom gestry oor die dingen wat hij gesê het. Maar Paulus en Barnabas was niet bang nie en hulle het gesê, dit was recht dat ons eerst vir jylle die boodskap van God moest brengen. Maar omdat jullie dit niet glo nie, wijs jullie dat jullie niet goed genoeg is om die eeuwige leven te krijgen. Daarom gaan ons nou naar die heidene, want die Heere het hier die woorde vir ons gesê, ik het jou gekies en aangestel om een licht te wees voor die ander volken, en je moet vir hulle vertel dat ik al die mensen op die aarde wil red. Toe die heidene hoor wat Paulus en Barnabas gesê het, was hulle baie blij en hulle het die Heere geprys oor sy boodskap vir hulle. Die Heere het mense gekies om die eeuwige leven te kry, en al daar die mense het begin glo. Meer en meer mensen rondom die stad Antiochie en Pisidie het die boodskap van die Heere gehoor. Maar die Jode het gepraat met die belangrijke vrouwen wat vir God respecteer, en met die belangrijke mans in die stad. Die Jode het vir hulle gesê hulle moet 10 Paulus en Barnabas wees. Ja, Die jode het begin om vir Paulus en Barnabas baie zwaar te laat kry, en die jode het hulle weggejaag van door die plek. Paulus en Barnabas het die stof van hulle voete afgeskud om een teken te wees tegen die jode, en toe het hulle na die staat Iconium gegaan. Die gelovig is het aangehou om blij te wees, en die heilige gees was in hulle.